Si te preguntas por qué dije que no, fue porque amo esto. Si te preguntas por qué eres quien del dolor, es porque soy honesto. Si te preguntas en qué momento y dónde estoy. Ya no importa el tiempo. Si te preguntas dónde carajo estoy. ¿Dónde estoy? Otra vez yo me voy a equivocar Esa puta me aman pero aman hablar Tengo en el pecho una herida del tamaño de una palabra soltar. Tuvo siempre a mi lado, era incondicional No nos quieren ver juntos, somos demasiado solar. Sueño que bailamos en la lluvia. señor que bailamos en la lluvia. señor que bailamos en la lluvia. Sueño que bailamos en la lluvia. señor que bailamos en la lluvia. Sueño que bailamos en la lluvia. Casi estoy muerto, piso el aeropuerto. Sana y almuerzo pa'l hotel. Siete conciertos, yo por romperlo con fuerza en el cuerpo y en mano hotel. No sé por qué no puedo estar bien. Me siento asfixiado en los Aires. Necesito un cambio de aire. No es tan fácil ser un tiger. No sé por qué no puedo estar bien. Me siento asfixiado en Buenos Aires. Necesito un cambio de aire. No es tan fácil un tiger. Sueño que bailamos en la lluvia. Sueño que bailamos en la lluvia. en la lluvia. Yo sé por qué no puedo estar bien. Me siento asfixiado en Buenos Aires. Necesito un cambio de